بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب إن منهج إمام ترمزي هذا منهج امام ترمذی از تحسین احادیث وقتی که متهم به دروغ یا دروغگو و امثال اونها از متروکین و منکر الحدیث در اسناد نباشند قال الحسن اذا تعریف حدیث حسن میکنه در کتاب عللش بعد میگه که هو ما لم يكن فيه متهم بالكذب وقد روي من غير وجه ما لم يكن فيه متهما بالکذیبی متهم به دروغ و امثال اون متهم به دروغ دروغگو متروک منکر الحدیث هر وقت در اسناد نباشن و از طریق دیگری اومده باشن و روی من غیر وجه از وجه دیگری اومده باشن این روایت چی میشه این روایت تحسین میشه اینجا هم همون حرف ابن تیمیه رحمه الله میزنه لا سیما اذا علم ان نخلت ليس ممن يتعمد الكذب تعمد دروغ نداشته باشن این متهم به دروغ و امثال اون توش نباشن و از وجه دیگری رویا من وجهین از دو وجه هم روایت شده باشن ما اول گفت من وجهین و انما يخالف على احدهم النسيان والغلط نوع از ضعفی که اونا ضعیف شده باشن ضعفشون یسیر باشه در حفظشون مثلا یهم يهم احيانا له اوهام يخطئ سيء الحفظ روايات شن قابليات تقويات رو دار الزعفش يسيرا فان من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن فوقه يعني إنها وبالتالي إنها أبو بكر وعمر ابوبکر ممكن عمر دروغ بگن این طبقه اتفاق توش چون اتفاق ائمه اهل سنت است ان الصحابه كلهم عدول كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك مثلا با نشست و برخاست طبیعیه مثلا بالفرض من رفيق دارم خب این رفيق باش نشست و برخاست یا پدرم تو خونه میرم میام میشناسمش خب یه کسی بیاد بگه بابا دوزه من که رو شناختم بزرگم کرده باهاش بودم میتونم این چیزی رو بپذیرم نه اصلا غیر ممکنه یک سری جاها بعضی از چیزها ممکن نیست اون اتهام درش باشه صحابه هم رضی الله عنهم و رضوا با اون مواقفی که داشتن با اون نشست و برخاستی که با هم دیگر داشتن با رسول الله صلی الله علیه و داشتن احتمال این توشون نیست و كذلك التابعون بالمدينة و والشام و الشام و البصره فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم أمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث اینها كبار تابعين غير ممكن كده در شو چي باشه دروغ باشه اونم دروغ عام فضلا عن من فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيد السليماني السلماني أو, أو علقمة أو الأسود او نحوهم اینها تابعین و کبار تابعینی که معروفن به صدق و امانت و عدالت و ضبط حدیث اینا امام بودنشون نکنید بعضی جاها هست امامت یک شخص کافیه و نیازی به الفاظ تعدیل نداره که مثلا بگید فلان ثقه فلانون دیگه امامتش کافیه هرچند که شاید الفاظ تعدیلی مثل امام حجه درش به کار ببریم. مثلا شاید درباره امام مالک بگن امام شاید یکی بگه ثقتون ثقه یا حجه اینا دیگه نیاز نیست چون امامت امام مالک کافیه و کفایتمون میکنه و نیازی به اون الفاظ تعدیل دیگه نداره شهرتش عدالتش و اون سیتی علمی که داشت چاگردینی که داشت ازش گرفتن برای ما کفایت میکنه و انما يخاف على الواحد من الغلط فان الغلط والنسيان كثيرا مما يعرض للانسان در غیر از اینها اینا که مشهور نبودن اونایی که معروف به علم نبودن در اونها شاید احتمال باشه در اونایی که مشهور نیستن شهرت ندارن در افراد راویان درست انسان اصل درش نسیان هست یعنی هر انسانی فراموش میکنه هر انسانی احتمال هست ولی خب یک جاهایی هست که این فراموشی منتفی میشه و من الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وامثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه و حفظه این چیزی که امام تیمیه رحمه الله میگه درباره زهری کار حدیثیه مثلا شما بخاری زهری هم همینطور بخاری هم همینطور مسلم هم همینطور شما یک غلط ازشون نمیتونید بگیرید یک جایی که مثلا بگید دچار وهم شده دچار اشتباه شده دچار سوء حافظه شده شما نمیتونید از اینها پیدا بکنید اینها متقن بودن اینها دیگه نیاز نیازی نیست که ما بیام بگم ثقه متقن بیام مثلا حفظشون و ضبطشون و عدالتشون اینا مثلا بیام بیام توثیق بکنیم والمقصود ان الحديث الطويل اذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطئه امتنع عليه ان يكون غلطا این دو تا حدیثی که ضعفش سیر از دو طریق بیاد مقصود کل این حرف رو زد به خاطر اینکه دوباره همون حرف اولش رو بزنه که دو تا حدیث اگر ضعفش یسیر باشه تقویت میشه كما امتنع ان يكون كذبا فان الغلط لا يكون في قصه طويله متنوعه دوتا قصه متنوع احتمال غلط درش كامل وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطعة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطعة همون حرف تکرار دوباره وقتی که دو تا راوی مختلف بیان یه قصه طولانی نقل بکنن که احتمال اشتراک و احتمال دزدیدن از همدیگه یا شنیدن از همدیگه نباشه و جاهای مختلفی باشن اینا قرینه بر چیه صدق خبرش ولهذا إنما يقع في مثل هذا غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعيرة من جابر مثلا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و شطور از جابر خرید چند با چند درهم خرید چند دینار خرید که یک درهم یکی میگه دو درهم یکی میگه سه درهم اختلاف اختلاف در اونجا محل اتفاق ما میدونیم با طبق اون روایت هایی که اومده میتونیم فهمیم اصل جریان چی بوده رسول الله صلی الله علیه و جابر خرید حالا ما بقیش طرق یا اینکه ما تشخیص بدیم ترجیح بدیم بگیم این رواتش سقطرن عادلترن ترجیح بدیم که برای دو درهم بوده یا اینکه نمیتونیم ترجیح بدیم میگیم همشون ضعیفه مستربه فان من تامل طرقه علم قطعا ان الحديث صحيح وان كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فان جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لان غالبه من هذا النحو اصل بر صحت صحیحینه وقتی که بخاری اومد روایت کرد در صحیحش مقدار اون رو مشخص کرد و اون کتابم مورد قبول علما بوده مثل بخاری این میتونیم زن راجحمون بر این میگیریم که بله حق با بخاری بوده نه با اون بقیه محدثینی که مخالفات کردن ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمع على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب اینا اینجا نگاه کنید بحث اصولی رو با بحث حدیثی اینجا با هم جمع بست یک جا گذاشت نه که بکنن اختلاط بکنه بینشون و خودش ندونه نه داره جمع میبنده یه قضیه اصولی که رب داره به یه قضیه حدیثی قرآن به عنوان کتاب کتابی که ما ازش قواعد خودمون خیلی از قواعد اصولی ازش برداشت کردیم یک سری جاها بهمون یک قاعده کلی میده از اون قاعده کلی که ما استخراج کردیم از نص قرآن بقیه امور روش تنزیل میکنیم اصولی ها مثلا سرمده خداوند ولتكن منكم امه يدعون للخير یامرون بالمعروف وينهون عن المنكر یک قاعده برداشت کردن اونم چی یک قسمتش اجماع یک قسمتش استصحابه قاعده که برداشت کرد لان الام اینجا گفت امت غیر ممکن اجتماع بر خطا بکنه علما در این آیه ولتکم منکم امه یدعون للخير و بالمعروف چی میگن به اتفاق اصولی همشون میگن ولتکن میگه وصف کنونیت امته یعنی باید در امت چنین چیزی باشه غیر ممکنه منکری در امت باشه منکری نباشه چون وصف کنونیت یعنی باید امت اینطوری باشه ولتکم منکم امه یدعون للخير و بالمعروف و عن المنكر. نمیشه ممکن نیست صحابی بیاد یک دروغی بیاد بگه منکری بگه منکری بر اون منکر نباشه بخاطر همین میگیم قطعا اون خبر ابو هرره صدقه چون اگر خبرش صدق نبود باید منکری از صحابی دیگر برش پیدا میشد چون این تعهد خداونده اونجا اگر فرموده خداوند ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون داریم اینجا هم خداوند از باب تاکید بر حفظ معناش میگه ولتکم امینکم امه یدعون الى الخير و بالمعروف و عن المنكر. غیر ممکنه امت اجماع بکنه در صحت حدیث صحیحین ما عدا حدیثی که حفاظی هم تو انتقاد کردن که امام ابن کثیر میگه و ابن صلاح قبل از اون میگه میاد ابن کثیر خلاصش میکنه در مختصر علوم حدیث اجماع امت ما عدا حدیثی که اختلاف شده توش اون احادیثی که اختلافی توش نیست محل اتفاق بوده اجماع علما بوده هیچ کسی انتقاد نکرده ما شکی نداریم که احتمال دروغ توش نیست چون امت بر باطل اجماع نمیکنه ممکن نیست یک منکری باشه و من... منکری بر اون منکر نباشه منکری بر اون منکر نباشه این احتمال در امت نیست یک امری مستحب باشه یعنی فعلی همچنان انجام بدن صحابه و تابعین و تابع تابعین فعلی انجام بدن بعد اون فعل اشتباه باشه احرام میپوشیدن یک ازاری پایین و یک ازاری بر دوش میانداختن حال یکی میتونه بیاد بگه که بقول معروف این درش اختلاف هست ازار به جایی که دوتا باشه من یکی استفاده میکنم مثلا به جایی که مثلا از ازار از از زیر ناف ببندم از بالا میبندم دیگه نیازی بر دوش انداختن نیست این دیگه چیه این که ازار دوتا باشه دیگه استصحاب الان نیاز دیگه به دلیل بگیم حدیث بوده پیامبر پوشیده دیگه نیازی نیست همه مسلمان این کارو میکنن از وقتی که بوده تا الان که هست احرام اینطوری یک ازار بر کمر بسته میشه یک ازاری هم بر دوش انداخته میشه این دیگه چیه محل اتفاقه اگر این کار اشتباه بود باید منکری بر این اشتباه می بود که نیست این بحث اصولی که اینجا من میگم اینه احتمال نداره که امت حدیثی در بخاری اشتباه باشه و امت اجتماع بکنه بر اون دروغ دروغی تو بخاری باشه بعد امت هم اجتماع بکنه بر اون دروغ و نقدی نداشته باشه و منکری بر اون منکر نباشه یک مسئله هست خارج از این از باب اشاره فقط میگم که سری بعضی میگن پس چطور آلبانی اومده حدیث بخاری رو کرده سقاف میگه نه فلان نکرده پنجل کتاب نوشته کل احادیث بخاری ما تضعیف کرده نه کنیم یک مسئله فقط این از باب اشاره میگن امام ابن حجر میگه کل احادیثی که در بخاری منتقل شده 80 عدده تو مسلم 160 عدد توی بخاری 80 عدد 80 عدد حدیث امام ابن حجر بعد میاد تحلیل میکنه دارقطنی اینطوری گفته فلان اینطوری گفته بعد میاد میگه حق از این 80 تا 4 تا با دارقطنی 4 تا حدیث بعد مخیه میگه نه وجه داره طرق داره فلان داره خب از این 80 تا حدیث که انتقال شده شما یک حدیث بیارید که آلبانی اومده باشه در بخاری تضعیف کرده موافق قطنی یا دیگر حفاظ مثل خودش نباشه از جیب خودش در آورده باشه شما ندارید این یعنی فقط من از این باب گفتم نداریم محدثینی که بیان محدثینی که بیان اهل حدیث باشن و بیان کیلوی بخاری رو تضعیف کنن خیر اجماع در حدیث صحیحینه ما عدا حدیثی که حفاظ انتقاد کردن همچون قطنی میگه کد قطنی و نحو مثل قطنی و امثال و اومدن نقد کردن اونجا هست که اون محل اختلافه اون استثناء شد از اصل و اگر محدثی ما میبینیم مثل آلبانی میان انتقاد میکنن موافقی از قبل خودشون داشتن نه اینکه اجماع رو به معروف زیر پا گذاشتن قال و هذا اجماع على الخطا وذلك ممتنع ممتنع چرا ممتنع؟ منكم امه ممتنع بخاطر الزام قرآن بر این که لزوما در امت باید چنین باشه و هست و این نحن بدون الاجماع نجوز الخطا او الكذب على الخبر يعني اگر اجماع نبود احتمال داشت ولی این اجماع دیگه اون احتمال رو از بین میبره فهو كتجويزنا قبل ان نعمل الاجماع على العلم الذي ثبت بظاهر او قياس ظني ان يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمع على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ما مثلا یک حکمی استدلال میکنیم میگیم ما راجح در این قول اینه حکم بستن دست بعد از رکوع میگیم راجح همونطور که گفته این کار بدعت سنت دست باز کردن حال اگر اجماعی اومد مثلا ما اینجا ترجیح میدیم بر اساس ظاهر چون میگیم نص صریحی نیومده بر ظاهر فقط خب باطنا میگیم احتمال دارم قول مخالف صحیح باشه چون ما الانم بر عدم دست بستن با قرینه صحیح ثابتی نیومدیم ثابت بکنیم با استطحاب ثابت کردیم اگر اجماع اومد اون اجماع دیگه اون قضیه حکم حکم اون ظاهری که داریم حکم باطنی هم بهش اضافه میکنیم میگیم بله حکم الله و رسولش هم همین بوده که مثلا بالفارس اینجا دست بسته میشه دست بسته نشه قال ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له او عملا به انه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في این دیشب اشاره بهش کرده. من اصحاب ابي حنيفه و مالک و شافعی و خبر واحد به اتفاق نزد این چهار تا امام و نزد اتباعشون حتی از متکلمین و غیر متکلمین اینجا تیمیه رحمه الله نقل میکنه از کتاباشون نقل میکنه اینها نزدشون خبر آحاد مورد قبول برخلاف گفتن منهج متأخرین از اصحاب این مذاهب بعضیاشون نه همشون اصل نزدشون از کجا میتونیم بفهمیم یا تصریح به قولش مثل امام شافعی صریح میگه در کتاب الرسالهش صریح میگه خبر واحد حجت بحث و مناظره میکنه با معتزله کل جل کتابش رد بر معتزله هست امام شافعی مناظراتش معروفه در کتاب رساله با معتزله در قبول خبر واحد ما بقیه ائمه یا با عملشون به یک حدیث مثل امام احمد لازم نیست که دیگه قول صریحی داشته باشه مثل امام شافعی یا ابو حنیفه از عملش و استنادش به اخبار احاد میتونیم بفهمیم که اینها اخبار احاد نزدشون قابل قبول بوده و یا تصریح بعضی از اصحابشون مثل اصحاب ابو حنیفه یا اصحاب شافعی و مالک الا فرقه قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة, طائفة من اهل الكلام أنكروا ذلك بعضی از متکلمین که متأثر و از اصحاب این مذاهب انکار کردن اینکه خبر احاد ثقه فایده علم عمل نداره بعضی کار کردن ولی که اون چیزی که مشهور معروفه جمهور ائمه اخبار آحاد که سقه اون رو روایت کردن اون رو حجت در علمی که ازش استنباط میشه و در فایده عملی که داره محل اتفاق روش ولكن كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك بشر اهل كلام اینطوری هم بعد مثال میزنه وهو قول اكثر الاشعريه كابي اسحاق وابن فورك شما بیارید که حرف ابن تیمی اینجا اشتباس اینجا اصحاب اشعری ابو الحسن اشعری مثل ابو و ابن فورک یاد میکنن اینا وأما ابن ابن الباقلاني فهو الذي انکر ذلك مثلا کی انکار کرده هم داره میگه اون دو نفر از اصحاب اشعری چیان از اصحاب مذهب ابو الحسن اشعری اخبار حاضر که ثقه باشه قبول داره ابن باقلانی قبول نداره واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد الغزالي منظورش وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء بعض از إن جاء طابع ابن البقلاني مشان مثل ابو المعالي الجويني وابو حامد الغزالي وديگران والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية قول عباد وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وابو الخطاب وابو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية يعني أقوال علماء که هذا از اتباع مذهب شاء حنابل شاء حنابلش در إنك اخبار آحاد فإذا علم عمله عملو ومقبوله وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهی و ناكم ناکن اینجا یک مسئله ای که الان شیخ اسلام داره بهش اشاره میکنه اینه که در هر فنی به صاحب اهل اون فن برمیگردیم مثلا ما میخوام صحت و سقم احادیث در بخاری بفهمیم خب میریم به فقها برمیگردیم یا میریم به محدثین به محدثین به محدثین فقیه جوینی میتونیم نه نمیتونیم به غزالی میتونیم نمیتونیم چرا اینا چی بودن اینا فقیه بودن اینا فقیه بودن محدث نبودن هر علمی اصلا همونطور که در فقه وقتی که میخوام اجماع در یک مسئله یاد بکنیم میگیم فقها اجماع دارن به کی اعتماد میکنیم به بخاری به مسلم یا به نووی میریم به کی به فقها نمیریم به محدثین چون مسئله چیه مسئله فقیه هر علمی بابا صاحب همون علم برمیگرده اون کسی که حد مرز صحت و را مشخص میکنه محدثین محدثین گفتن گفتن احادیث صحیحه فایده علم و عمل داره باید بر بگردیم به اصحاب حدیث یا فقها حالا بالفرض بعضی از فقها گفتن که فایده زن و فایده به قول معروف قبولیت رو نداره محدثین همشون گفتن فایده قبولیت رو داره حالا قول محدثین در حدیث رو بپذیریم چون مسئله حدیثیه یا قول فقها قول محدثین رو باید هر علمی به صاحب اون فن باید بر بگردیم نه به غیر صاحب فن کوسری شاید فقیه در مذهب احناف ولی محدث اهل حدیث خصوصا بعضی جاها که اصطلاح محدث رایج شده بر کسی که چند تا کتابی با اسناد روایت بخاری را یا مسلم را با اسناد روایت کرده بهش میگن محدث لازم نیست که چی اون شخصی که بهش میگن محدث صحت و سوق بلد باشه مثل صاحب کتاب فضائل اعمال محدث فلانی فلانی فلانی عالم و متبحر و فلان چند تا لقب میدن آیا این محدثی که این کتاب جمع کرده آیا واقعا محدثه نه محدث نیست چرا محدث شاید به معنای اینکه روایت حدیثی داشته ولی که کتابی که ما در دست ما هست پر از احادیث موضوعه که نشانگر چیه نشانگر ضعف مطلع مصنف در تخریج روایت ها و در ایراد اون احادیث در این کتاب پس صاحب فن نیست صاحب فن کسیه که درایت تام نسبت به اون علم داره از جرح و تعدیل از رجال از مصطلح از تخریج نه اینکه مجرد روایتی از بخاری داره این صاحب فن بیش میگن که باید بهش بر بگردیم اگر درایت داشته باشه نه اینکه جزئی مصطلح حدیث را خونده نخبت الفکر را خونده خب خون رجالش جرح و تخریجش اونا کجا این دیگه صاحب فن نیست که ما بهش بر بگردیم بس ما باید نگاه بخاطر همین گفت که چی اجماع در صحت حدیث ما علا احادیث که ائمه همچون دار قطنی همچون دار قطنی امام حافظ ناقد صاحب علم علل اگر این چنین شخصی با این شرایط اومد نقد کرد بر سر چشم ولی در غیر این صورت محل اعتماد نیست حرف هر کسی رو باور نکنید اول منزلتش رو نگاه بکنید جایگاهش رو نگاه بکنید کی هست چیکار است بعد ازش بپذیرید والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم علم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا من من أو كثيرا من علم أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو نحوه بعضهم بعضا خلاصه بندی و جنبندی دوباره نسبتها نسبت هم وأنا من و اونم اینکه اگر دو مختلف وكي اتفاق در این قضية نداشتن بیاد اون روايات مش حصل لغيره تحسین مش مثل راویی که مجهول باشه یا الحفظ ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك ومثل بذلك ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة لهيعة قاضي مصر فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو والليث ابن سعد والليث حجه ثبت امام ائمه رواته ابن العير را می نوشتن چرا می نوشتن خود امام میگه نگاه میکنم شاید تقویت بشه شاید اعتباری براش پیدا بکنم با رواته همچون لیسی که امام ثقه هست یعنی شاید معیدی براش بعدا به الان من روایت میکنم من می نویسم نقل میکنم شاید بعدا قرینه پیدا بشه بر صحت روایتش و کما انهم یستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظه فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف العلوم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر مثلا حديثه در صحيح مسلمه رواة اشتقاتا ولمتن شاذ ضعیف چطور حدیث سبعه یظلهم الله تحت ظله یوم لا ظل الا ظله روز قیامت هفت نفرن که زیر سایه عرش سایه که خدا گذاشته در اون روز هفت نفر یکیشون که رجل تصدق بشماله فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما انفق شماله دست چپش داد دست راستش ندونست. این حدیث با این متنی که در صحیح مسلم اومده چیه مخلوبه شاذ مخالف سقاطه در اصل چیه حتی لا تدری شماله ما انفق یمینه اینجا امام مسلم چگونه روایت کرد لا تدری یمینه ما انفق شماله جای راست و با چپ عوض کرد در اصل بوده دست, دست چپ ندونه چی داده اینجا امام مسلم روایت کرد ای بعد مسلم نیستا ای بعد یکی از راویان ثقه در اون اسناده روایت کرد با این لفظ دست راست ندونه که چپ داده اینجا میگیم این روایت با توجه به اون قرائن با روایت محفوظ دونستیم که این روایت غیر محفوظ شازه ضد شاز محفوظه كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال در بعد النسخة اومده محرم وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط این دو تا حدیث رسول الله صلی الله علیه و با میمونه ازدواج کرده و حلال بود و خب بعضی از روایت گفتن محرم بود خب در احرام ازدواج چیه حرامه درست نیست آیا رسول الله حرام مرتکب میشه خیر حالا هرچند که بعضی هم کردن محرم در شهر حرام بوده در یکی از ماهای حرام بوده نه اینکه محرم بوده حالا بعضی اینطوری جنب بستن ولی که ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه در حال احرام نبوده در که احرام بسته ازدواج رو میمونه نکرده این یقینمون یا بعضی ها گفتن که رسول الله صلی الله علیه و در کعبه نماز نخونده خب ما یقین داریم رسول الله صلی الله علیه و در کعبه نماز خونده اون خبری که بعد از صفات روایت کردن میگیم شاذه و اینجا زیادی ثقه هست یعنی این زیادی با طبق قاعده اصولی ترجیح میدیم قول المثبت مقدم على قول النافي اون نفی میکنه این اثبات میکنه قول مثبت مقدم بر قول نافی یعنی که کسی داره نفی میکنه کسی اثبات میکنه خب إيه، اون کسی که اثبات میکنه یه چیز زیادتری میدونه اون کسی که چیز زیادتری میدونه همونو قبول میکنیم هیچ تعارضی هم بینشون نمیدونیم این ندونسته اون دونسته قال وكذلك انه اعتمر اربع عمر یعنی چهار تا عمره انجام داده وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط يعني قولك هذا ابن عمر ناقشده فقط رسول یک عمره کرده در رجب این میدونیم که غلطه چون رسول چهار تا عمره انجام داده و علم انه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وان قول عثمان لعلی كنا يومئذ خائفين مما وقع في الغلط در رسول در امن تام حجة الوداع انجام داد ترسی هم نداشت از کسی خب در بعض از طرق روایت بود که عثمان رضا میگه نه ما در ترس بودیم نه ترسی نبود این میدونیم که این قسمت شاذه یا ضعیفه یا منکره و ان ما وقع مخالفت اگر ضعیف باشه زیادی که مخالفت ثقات باشه بهش میگن منکر اما اگر ثقه مخالفت بکنه میگه بهش میگن چی شاذ قال وان ما وقع في بعض طرق البخاري ان النار لا تمتلئ حتى ينشا الله لها خلقا آخر مما وقع في الغلط وهذا كثير اشتباهی که در بخاری رخ داده در حدیث جهنم پر نمیشه تا اینکه خلقی خداوند دیگر براش خلقت بکنه تا اینکه جهنم پر بشه میدونه میگه که این اشتباه هست در این روایت امام بخاری رحمه الله و گفتم این اشتباهات را ما در صورتی میگیم اشتباه که سبقی از حافظی از ائمه حفاظ که متخصص علم علل اشاره کرد علم دقیق فن ظریفی هست به اسم علل علما تشبیهش میکنن مثل کار صرافی که کسی که پول نقلی قلابی را از پول پول اصلی تشخیص میده علم حلال اینه محدث اون کسی که گفتم متقن بوده صاحب علم علل بوده متمکن در علم رجال و تخریج بوده اون شخص است که همچون صراف حدیث نقلی را از غیر نقلی تشخیص میده والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله أهل كلام اومدن نظر دادن در حدیث اخبار آحاد فایده زن نداره چیکاره هستید شما موقعیت اعرابی چیه چیکار هستی چرا ما دخالت کردی در علم حدیث شما مصطلح بلدید علم رجال بلدید چیکار هستی شما برید به کار خودتون برسید محدثین هم به کار خودشون هر کسی در فن خودش اجتهاد میکنه مهندس نمیاد در کار پزشک دخالت بکنه در کار متخصص قلب نمیاد تو جراحی تیغ و قیچی رو برداره برمیداره مهندس مهندس میاد قلب جراحی میکنه جراح کار خودش میکنه مهندس هم کار خودش میکنه جراح هم نمیاد نظارت بکنه بر ساخت مسجد هر کسی کار خودش میکنه قال لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك فيشك فيشك في صحة احادیث او في القطع بها مع كونها معلومه مقطوعه بها عند اهل العلم حدیث ثابت صحيح یکی اهل کلام یا حدیث در بخاریه حدیث جاریه خدا کجاست میگه بالا نه نه این فایده چی داره فایده زن رو داره نه این حدیث مقبول نیست ضعیفه این حدیث ضعیف دیشب اشاره کردم جایی که موافق هواشون باشه مثل اثر ابن عباس که موضوع دروغه استوا را تفسیر میکنه به استیلا نه نه این صحیحه باجان این دروغه اونجایی که بنافشونه نه صحیحه در صورتی که دروغ محضه جایی که صحیحه میگه نه نه این آحاد ضعیفه این هوا و هوس این چیزی جز گمان و تخمین مجرد از علم بدون علم نیست ولا تخف ما ليس لك به علم چیزی که علم نداری دربارش صحبت نکن اهلش نیست صحبت نکن اگر کردی چی میشی از ظالمین میشی از فاسقین میشی گناهکار میشی فنت نیست اجتهاد میکنه در جایی که اهلیت اجتهاد تو گناهکاری بله حاکمی مجتهدی اجتهاد کرد در چیزی که میدونه به واجب ولی یه کسی اهلیت اجتهاد نداره بدون علم صحبت میکنه اون شخصیه شخص ظالمیه شخص فاسقیه که همینطوری داره اجتهاد میکنه بدون که ادبات اجتهاد رو داشته باشه قال وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة ويجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بحديث يعرفون أن مثل هذا غلط إمام حاكم در مستدرك مياد حديثي مية إن حديث از کیه این حدیث رواتش روات بخاری صحیحه ما میگیم نگاه میکنیم اسناد کیه حشیم از زهری تا رسول الله صلی الله علیه و سلم حشیم در بخاری هست مسلم هست زهری در بخاری هست در مسلم هست ولی در بخاری و مسلم روایتی از حشیم از زهری اصلا نداریم علماء محدثه چی میگن روایت حشیم از زهری ضعیفه روایت حشیم از زهری ضعیفه تا خب، امام حاکم میاد میگه این حدیث بر شرط بخاری و مسلمه آیا این حدیث بر شرط بخاری و مسلمه خیر به مجردی که دید راویانش در بخاری مسلمه گفت نه این رواتش هم سقاطش شیوخ بخاری ان روات بخاری ان صحیح این میگیم چیه اشتباه غلطه امام امام حاکم اشتباه و غلط کرد نه که غلط به اون اصطلاح خودمون بوده منظور اشتباه کرده چون پیش خودمون کلمه غلط غیر از اون غلطی هست که تو عربی به کار برده میشه اشتباه کرده امام حاکم رحمه الله امام حاکم اشتباه کرده چرا اشتباه کرده چون نزد محدثی روایت هوشیم از ظهری چیه روایتش ضعیفه پس این بین حتی محدثین اون کسی که متفنن متخصص فرق میکنه تا کسی که حافظه و بین خودمون اهل علم کسی که علم علل و بلده تا که بلد نیست فرق میکنه امام دارقطنی و بقیه امام دارا دارقطنی با خطی فرق میکنه در علم علل تمکنی که دارا دارقطنی داره کسی دیگه نره و امام چی میگه میگه فکر نکنم که مادری بعد از دارا دارقطنی دیگه کسی مثل دارقطنی بذاره از بس که اتقان داشت یعنی یک حدیث را چنان مثل کامپیوتر سرچ میکرد یعنی اگه شما نگاه به کتاب علل دارقطنی بکنید یک حدیث مثلا به فرض مثال میگم انما الاعمال بالنیات میاد صد تا اسناد از حفظ خودش املا میگفت این فلانی اینطوری رو باید اینجا گفته حدثنا اونجا گفته اخبرنا اینجا فلانه اینجا با انما الاعمال بالنیه اومده چرا اونجا گفت بالنیه چرا اینجا گفت بالنیات تفاوت در متن تفاوتها در اسناد عجوبه بود در حفظش اعجبو بود در حفظش اینطوری امام ابن کثیر بحثش میکنه الان فکر کنم ابن کثیر که چنین بحثش میکنه دقیقا یادم نیست یکی قطنی رو اینجوری ستایش میکنه و یکی شیخش امام مزی که پدر خانومش بوده مزی را مثال میزنه میگه یک روزی پیش امام مزی اومدن خواستن امتحانش بکنن اسناد حدیث رو متن دیگه گذاشتن همین که شروع کردن گفت فکر کردی که من بخاری ام امام مزی گفت فکر کردی من بخاری ام چون بخاری معروفه دیگه امتحانش کردن اسانید روایت های رو متن دیگه داشته این علم علله علم ظریفی هست به مجرد اینکه مثلا شخصی بگه من مصطلح خوندم رجال خوندم جرح و تعدیل خوندم اینطوری نیست باید تمرین بکنه ممارست بکنه و درایت تام رو اون داشته باشه و کما ان على الحديث ادله يعلم بها انه صدق وقد يقطع بذلك فعليه ادله يعلم بها انها كذب انه كذب ويقطع بذلك همونطور که قرائن دلالت بر صحت یک روایت میده قرائنی هم هست دلالت بر ضعف یک روایت میده مثل همون قلبی که در روایت صحیح مسلم گفتم و مثل ما یقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من اهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث عاشوراء وامثاله مما مما فيه ان من صلى ركعتين كان له كاجر كذا وكذا نبيا از جمله اون احادیث دروغ که در فضائل اعمال گذاشته مثل نوح و مریم در فضائل سوره الواقعه و سوره الرحمن و سوره یاسین و دیگه همه جا بس شده یاسین خوندن و نمیدونم سوره الواقعه برای روزی و نمیدونم اینا چیه شکی نیست بلکه بدون تهدید یقین اینها دروغهایی هست که دروغگان گفتن مثل نوح ابن خودش اعتراف میکنه میگه من دروغ برای رسول الله میگم که خدا رسول الله گفت من من, من کذب علی متعمدا علی من که کذب و دروغ برای رسول الله میگم نه علیه رسول الله صلی الله علیه و من برای رسول الله برای دفاع از رسول الله صلی الله علیه و دارم میگم میخوام مردم تشویق کنم به قرائت قرآن این بعد ابن کثیر میگم میگه شر و زعی اینا مردم فکر خوبی میکنن که عالمه در صورتی که چیه دروغگو هست قول خودش را به وحی و به پیامبر نسبت میده و تقبل بر پیامبر تقبل بر خداست و من اظلم من من افترى علی الله کذب کسی ظالم تر دیگه از کسی که بیاد دروغ بر خدا بر دروغ بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم دروغ بر بر خداوند متعال مثال میزنه مثل حدیث روز آشورا و امثالش کسی که در روز آشورا مثلا دو رکعت نماز بخونه اجر اینقدر اینقدر پیانبر داره کسی که کربلا بره مثلا 70 تا حج داره چیزها زیاده یعنی این روایت ها بعضی جاها مثلا یک روایتی بهت میاد یعنی شکی نداری مثلا یه روزی که پیام داد گفت که شیخ این روایت حکمش چیه کسی که نماز صبح را خوند مثل اینکه مثل ابراهیم نماز خونده اجر 50 تا نماز داره کسی که نماز ظهر را خوند مثل اجر موسی رو داره مثل اینکه 40 نماز خونده کسی که نماز عصر را خونده اجر 30 تا نماز رو داره مثل اینکه مثل عیسی نماز خونده و و و حالا این چرندیات بوی نبوت توش هست فن اون نور حدیث رسول الله و اقوالش کسی که لمس کرده حدیث خونده حدیث به مجردی که میشنوه میفهمه که این جز دروغ محض چیز دیگری نیست یعنی چی کسی که خون نماز صبح اجر ابراهیمی رو داره کسی که نماز ظهر رو خون اجر موسوی رو داره اونجا پنجاه تا اینجا چل تا چرا؟ از کجا آمد؟ دروغ محضه این دروغ محضه بعض از رواسته که نیاز به این که مثلا ما بیایم بگیم که حالا اینجا این دروغ دروغ گفته یا نگفته نیست بازه دروغش وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة التفسير كتب تفسير جزء الزيادة از این دروها مثل حديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم زمخشري واحدي ثعلبي إنها خصوصا معروفه در تكتكر إنها تک إن علم مناهج مفسرين إن مناهج إنها رو داره میگه اهل حدیث نبودن اینها هر چیزی دیدن که جالبه آوردن تو کتابشون یعنی این نیست که مثلا شما در کتاب تفسیر زمخشری او چه حرفی جالبی میزنه نه نگاه کن نقل اخباری که درش نقل میکنه بر چه منهجی احادیثی که نقل میکنه چون صاحب حدیث نبوده بهش اعتماد نمیشه روایتی دیدی در این کتاب های تفسیر بهش اعتماد این کتابی که ذکر کرد بهش اعتماد نکنید چون اینها حدیث دروغ هم در بحث تفسیر آیات قرآن و فضایل سوره ها میارن هو فی نفسه كان فيه خیر و دین ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح ومن ضعيف موضوع ثعلبی و سیوتی هم همینطور حاطب لیل حاطب لیل میدونید بکی میگن کسی که میره هیزم جمع حاطب لیل حاطب اون کسی که هیزم جمع میکنه لیل شب احتمال داره استخون گاو استخون اونم جمع بکنه درسته چوب برداره استخون قلاق و شطور هم برداره حاطب لیله همه چیز میاره این اینجا این کتاب اینم همینطوره شخص متفنن یا بقول مرد تخصصش حدیث نبوده هر چی دیده آورده ضعیف صحیح موضوع دروغ همه چیز آورده توش والواحد صاحبه كان ابصر منه بالعربیه واحدی از لحاظ لغت عرب ازش بهتر بود لكن هو أبعد عن السلام واتباع السلف ثعلبی یکم به سلف نزدیکتره اشعریه ولی واحدی یکم گمراهتر ازش به متکلمین نزدیکتره بعدش از سلف بیشتره تعبیراتش بیشتره به خاطر همین قبلا اشاره کردم متکلمین یک درجه اشعری ها یک درجه نیستن مثلا غزالی اشعریتش فرق میکنه با رازی زمین تا هم با هم دیگه فرق میکنن در نوع تقریر مسائل هم تو و واحد هرچند که واحدی شاگرد کیه شاگرد سعلبیه قال والبغوی والبغوي تفسیره مختصر من الثعلبي کنید این دقت یک امامه مهمه که ما بدونیم این تفسیرش از کجا گرفته بغوی از کجا گرفته از سعلبی گرفته لكنه صان تفسیره عن الاحادیث الموضوع والاراء المبتدعه اون بحثای کلامی که مخالف بحث سلفه احادیث موضوع را از کتابش پاک کرده بخاطر همین شیخ بن باز رحمه الله اگر آیه مشکل براش پیش میومد یا به ابن کثیر برمیگشت یا به تفسیر بغوی و من هم الله بعرض بتفسير به شون بغوی نزيك به قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة حديث موجودة كتب التفسير زيادة منها الحديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة كتاب مثلا مثال مثلا دار كتب تفسیر أحاديث موضوع زيادة مثل جهر قفتنا بسم الله الرحمن الرحيم سر نماز که دار بخاري انس رضي الله عنه ميك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك فاق منا نه ابوبکر نه نعم. نعم. عثمان سر نماز بسم الله را جهری نمیخوندن هیچ وقت كانوا لا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم كان میگه نماز خوندن پشت سر رسول الله صلی الله خلف ابو بکر و عمر خلف رسول الله و ابو بکر و عمر و كان يبدأون بالحمد لله رب العالمين لا يجهرون فيها ببسم الله حالا كتبوا تفسیر برخلاف این حدیث صحیح بخاری همه جهر بس یکی بنده خدایی یک بحثی نوشته بود من یک ردیه دادم برش 14 تا نوشتم در همین موضوع اومده بود گفت که قرائن دلالت میده حدیثی که تو بخاری هست ضعیفه چرا میگه اولا انس بچه بود در زمان رسول الله چی یاد داره رسول الله با بسم الله شروع کرده اول حد دو من امام بخاری متهمه چطور اومده از این بچه روایت کرده این حدیث با عقلم جور در نمیاد چطور ما در قرائت خودمون بسم الله الرحمن تو قرآن خودمون می نویسیم بسم الله الرحمن الرحیم بعد میاد میگه رسول الله سر نماز نخونده حالا چه رفتی داره رسول الله میگه با بسم الله شروع نمیکرد حالا چون تو مصحف نوشته بسم الله الرحمن الرحیم بنوان عنوان آیه اول بعضی ها بعضی از روایت ها آیه اول نیست بعضی ها هست آیا این دلیل میشه قریبی میشه بر اینکه اینجا این روایت صحیح این ضعیفه خصوصا اون که کسانی که این روایت جهر رسول داره همش وضاعن دروغگو ما این دروغگو را تصدیق میکنیم با این مسئله زنی خودمون با این قرینه زنی خودمون و اون چیزی که قاطع و اجماع اهل علم در قبول مراسیل بالفرد اینجا مراسیل بود انس خودش یاد نداشت بچه بود خب از کسی دیگر از صحابه شدیده و به اتفاق صحابه عدوله ما این منهج در قطع در صحابه خلاف منهج اهل علم خلاف اجماع اهل علم در عدالت صحابه و در قبول مراسل صحابی میدونیم قال و حدیث علی الطویل فی تصدقی بخاتمی حدیثی مشهوره که که بقول معروف که علی بن ابی طالب در حال رکوع بود بعد انگشترش رو بیرون بود صدقه داد فانه موضوع باتفاق اهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد انه علي وتعيه اذن واعيه اذنك يا علي نه از تفاسیر باطلی هست که باتفاق اهل العلم باطل سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك صلى الله على محمد وعلى محمد